บุ๊กทูหกสิบสาม шестьдесят три шестьдесят три การตั้งคำถามสอง задавать вопросы два задавать вопросы два ดิฉันมีงานอดิเรก у меня есть увлечение у меня есть увлечение ดิฉันเล่นเทนนิส я играю в теннис я играю в теннис สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ где теннисный корт где теннисный корт คุณมีงานอดิเรกไหม у тебя есть увлечение у тебя есть увлечение ดิฉันเล่นฟุตบอล я играю в футбол я играю в футбол สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ где футбольная площадка где футбольная площадка ดิฉันเจ็บแขน у меня болит рука у меня болит рука ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย моя нога и рука тоже болят моя нога и рука тоже болят มีคุณหมออยู่ไหมคะ где врач где врач ดิฉันมีรถ у меня есть машина у меня есть машина ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย у меня есть и мотоцикл у меня есть и мотоцикл ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ где парковочная стоянка где парковочная стоянка ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ у меня есть свитер у меня есть свитер ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย у меня также есть куртка и джинсы у меня также есть куртка и джинсы เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ где стиральная машина где стиральная машина ดิฉันมีจาน у меня есть тарелка у меня есть тарелка ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน у меня есть нож вилка и ложка у меня есть нож вилка и ложка เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ где соль и перец где соль и перец